брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец кажу адразу і шчыра не знайшоў я такіх сведчанняў у нашай гісторыі якія б пацвярджалі прысутнасць гэтага дня першая красавіка у беларускім культурным кантэксце як нейкага незвычайнага і асаблівага ані таго першапачатковага лацінскага прыма апрыліс ані цяперашняга еўрапейскага фулдей ані знаёмага з савецкіх часоў дня смеху у беларускай традыцыі няма прычынаў верагодна некалькі у Па-першае, у беларусаў днём вясёлага шкодніцтва заўсёды было купальле. Тады перацягвалі платы, каталі падпаленыя колы ці закідалі на падворак суседу што-небудзь экстраардынарнае. Двух такіх дзён на год было б, напэўна, зашмат. Па-другое, забітасць і цемната, прынамсі апошнія гадоў 200 пад расійскай акупацыяй, калі беларускі селянін страціў усялякую ініцыятыву і стараўся не выпіркацца. Гэта, дарэчы, адбілася і на ягонай уласнай гаспадарцы, якую яму урэзалі да межаў падворка. І тут трэцяя прычына. У параўнанні скажам з нямецкім падворкам наш беларускі часта прайграе ў сэнсе парадку акуратнасці, заможнасці і прыватнаўласніцкага духу Зразумела, на якім з падворкаў больш лягічна ўчыніць якую смешную дурасліваць. У немца той перастаўлены плод ці хоць адна штыкеціна зараз жа будзе заўважана. А ў нас гаспадар такі пачухае патыліцу. Хто яго ведае, можа яно так і было. Нарэшце справа яшчэ і ў календары. Бо часы, калі заходняя Еўропа згадвала пра багіню плоднасці, беручыся за сваю еўрасаху У нас найчасцей яшчэ моцна нагадвалі зіму, прычым познюю, з панаваннем усеагульнай нішчыніцы і авітамінозу. А тут яшчэ і пост, які ўлада баязны беларускі селянін трымаў, не думаючы ні пра якія блюзмерскія прадпрыемствы і ініцыятывы. Праўда, гэта ўсё гаворыцца пра народ паспаліты, што да шляхты дык знайсці сведчанні дзейных выбракаў на першага красавіка не так і складана. Паўтаруся, гэта не ўсеагульная плынь прыкладаў, якая б паказвала на існаванне традыцыі, а толькі асобныя выпадкі. Іх для сённяшняй перадачы сабраў і агледзеў Сергей Харэўскі. Традзівілу, як вядома, паходзіць ад камандзіра рымскага легіёну палямона, які так захапіўся паходам на славянаў, што апынуўся ў Беларусі. Тут і застаўся. Апроч сціплых сведчанняў матэрыяльнай культуры рымлянаў, што раскіданая па ўсім нашым паўдзёвым захадзе, да нашага часу дайшло і першае красавіка пад назваю прыма апрыліс. Гэты дзень і два тыдні пасля яго уважалі за святы гонар багіні царэры, ад старалацінска цытэра маці. Гэта была багіня плоднасці і міжплоцевых саюзаў. Апроч цэрэры тыдню шановалі яе дзяцей сына Дэбера, двойніка грэцкая дыяніса і дачкі ліберы. Святы тыя адрозніваліся надзвычайным лібералізмам, як зрэшты і тагачасныя норавы наогул. Іх называлі серыяліямі. Вясёлы карнавал кахання. За часамі цэзара августа красавіцкае свята радасці было пастаўленае на шырокую дзяржаўную нагу. У чынах богаабрана августа яно апісанае ад імя цэзара гэтак. Насупраць бажніцы гонару і трываласці я памясціў алтар цэрэры ўсеўмяшчальнай, якім загадаў пантыфікам і дзеўкам і выстаўкам адпраўляць штогод ахвярапрынашэнні ў той дзень. Рымскім плебеям я раздаваў кожнаму пажмені сестэрцыю і тысячам блазнаў, што весялілі рым, я даў падарункі таксама. Сыны мае гай і луцый цезар, якіх усе рымскія коннікі абвесцілі правадырамі моладзі, даўшы ім срэбныя шчыты, кіравалі цырыяліямі. І рымляне выдалі ім па пяць наложніцаў. У цырках і тэатрах у той дзень былі толькі камедыі. 12 харчовых раздачаў я справіў набыўшых хлеб прыватным чынам, мае раздачы ў той дзень дасталіся не менш, чым 250 тысячам чалавек. дзівілы, як натуральна нашчадкі рымлянам, У немалой ступені спрчыніліся да рэанімавання старажытных традыцыяў у нашым краі. Пасля паезда курым ды вывучэння антычнай літаратуры яны пастанавілі ў 16 стагодзе вярнуць сабе гэтае свята. Як радзівіў сыродка задумаў сабе стварыць пасаду нясвіжы, дык і пачалося. Пасярод штучнага возера, што аблямоўвала замкавыя валы з боку альбы, паўстала выспа са свяцілішчам цэрэры. Але пару яшчэ стагоддзяў першая красавіка, адзначалі сціплае хоць радзівілаўскую моду падхапіў увесь магнацкі свет. Жартоўнае святкаванне выглядала як цалкам снатлівая забаўка. Ну, маглі пабужаць крыху гасцей на першае красавіка. Заходзіць ты ў залі, а замест столі акварыум з трохметровымі асятрамі, кожны тры пуды вагою і вакол люстэркі. Ну дамы самлею і ўсё. Выключэнне сказалі хіба часы маньяка гераніма раздзівіла. На першае красавіка ён з гасцямі забаўляўся ў достаг з маладымі дзеўкамі сялянкамі, якіх пасля скармлявалі кракадзівам у бастынах, што былі ў слуцку. Во было відовішча. Або жа за юным міхалам каралем раддзівілам гэтае свята амаль наблізілася да ягонай антычнай сутнасці. Таго самага раддзівіла пазней назвалі рыбанькам за вялікую гасціну ды бясконцы расповеды пра тое, што русалкі паходзяць ад ягонага кахання з каралевую сяляцоўку забаўляльнага парку ў мясійскай альбе на спецыяльных карабліках моладзь звозілі на выспачку званую цытэрыю. Там у засені старасветскіх дрэў пальтаначках у хмызох яны маглі як след адцягнуцца, пабавіць свае маладыя жаданні. Калі проста распуста абрыдала, дык інстанавалі камеды Данкурта тры кузэнкі. Паводле яе сюжэту тры стрыечныя сястрычкі паехалі на гэтую выспу рымская багіні з хеўрыю хлапцоў перазнаёмішся вслед з якімі яны паабіралі сабе нарэшце спадарожнікаў жыцця Вось жа адным з гэткіх першакрасавіцкіх дзён патрапіў у альбу і бедны французскі маладзён у парыжы яго не прынялі ў акадэміі мастацтваў таму ён і бадзяўся па нашай краіне звалі яго антуан ватто відовішча вясёлай кампаніі дзевак і хлапцоў што арганізавана адпраўляюцца агарызаць і кахацца на возера паднясвіжам уразіла яго Ён зразумеў, чым яму скарыць парыж напісаўшы велізарнае палатно з нясійскага побыту ад'езд на цытэру у 1717 годзе Ватто стаў французскім акадэмікам мастацтва. Праўда, старыя акадэмікі ў парыжы доўга ламалі галаву, каб прыдумаць, якое званне прысвоіць мастаку, які намаляваў гэткі неверагодны сюжэт. Прыдумалі нядзегла. Майстар галантных святкаванняў. І гэта пра першая красавіка. Нават пасталеўшы, рыбанька сваіх захапленняў не мяняў. Запіс з яго на дыярыюшу за красавік 1725 году. Была вельмі вялікая вячэра, пасля якое скакалі цырыманіяльныя танцы. Быў прыгожы фейерверк, пайшлі класціся ледзь не ў дзень. З гэткай самай пышнасцю прайшоў і ўвесь наступны дзень. Я ўжо стараўся раней пайсці да ложку. Тут жа адну пазбавіў дзяводства і адразу падзякаваў Богу, хто мне чыстую даў дзяўчыну, якую хай бог ахоўвае каб мяне пахавала. Праз дзень ізноў цешыліся ўжо ўсёй кампаніяй. Княгіня маці моя з усімі сваякамі выехала, запрасіўшы ўсіх, а я сабе з цудоўным тым целам гуляў яшчэ. натуральна всіх пераплюнуў кароль станісла радзівіл той самы які паня каханку да яго на прыма апрыліст збіраліся з усяе краіны каб тыднямі гуляць у цырыялі біографы нясвійскага двара гэтак апісвалі красавіцкія гулянкі пана каханку Ён займаўся распустаю а выпіўшы жорстка здзекаваўся з розных прыдворных нечакана грукнуць ззаду кіем у час піцця убіць у рот келіх наліць ззаду за каўнер віна таму, хто марудна п'е, моцна стукнуць лбамі ў часе размовы, каб аж глузды павыскоквалі. Самая ж прыемная ягоная забава выкідваць розныя квігі з абразаю для жаночага сораму. Аднойчы ён напалохаў папскага нунцыя салудзі, запрасіўшы яго на прамінат, заехаў па яго не ў звычайным экіпажы, а ў двуколцы запрэжанай шасцёркай мядзведзяў. Італьянец ледзьве не памёр ад жаху, А аднойчы ён пажартаваў з вялікага пісара літоўскага князя паца. Яго п'янога кінулі ў вязніцу, надзелі кашулю смяротніка і закуліў кайданы. На раніцу ж да паца спусціўся ксён, каб даць апошняе прычасце. Разам з катам яны пайшлі на рынкавы пляц, нібы караць яго смерцю. Кат занес меч над галавою паца. Усе сябры кінуліся да радзівіла, кленчылі і ўмольвалі спыніцца. Задаволены радзівіл павёў пацу за руку ў палац і надарыў яму шыкоўных падарункаў. Пачалася вялікая ўцеха і п'янка. На трэці дзень пац памёр. Вось гэткія бывалі першакрасавіцкія жарты ў Беларусі. Сергій Харыўскі звярнуўся да самага, мусіць, удзячнага матэрыялу, што да еўрапейскіх традыцыяў і ўсялякіх незвычайнасцяў у старой Беларусі, да гісторыі роду радзівілаў. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец нагадаю што сёння мы распавядаем пра традыцыю першакрасавіцкіх жартаў у беларускім культурным кантэксце Сергей Харыўскі працягвае свой агляд гістарычных прыкладаў. У рассіі традыцыя першага красавіка завялася за патрон першым, які нагледзеўся ў галянды нямечыне святаў дурняў, як гэты дзень завуць там. April Fools Day называецца яго па-ангельску. Пасля захопу беларускіх земляў рассеяй памяць пра свята кахання і плоднасці амаль сцёрлася. Застаўся дзень дурня. Беларусы, што праўда, заўсёды любілі дурыць іншаземцу. Пакажуць, напрыклад, чучала маманта, пашытая з мядзвежых скураў ды патлумачыць, каб былі асцярожныя па пушчанскіх дарогах. Гэтак разыгралі шведская гісторыка і дыпламата Пера Персана, які выдаў кніжку пра свае падарожы ў 1620 годзе альбо які пан пераапране сваіх мужыкоў яны чарамі малых дзяцей памажа каб былі чорныя ды і тлумачыць з годнасцю што ўсе яны тубыльцы з-пад богуслава поля цяпер жодзіна і за імі трэба сачыць ой сачыць усур'ёз гэты першакрасавіцкі жарт прыняў французскі місіянер піліп аўрыль што і апісаў у 1687 годзе пакпілі з француза за тое, што ён меркаваў пра тутэйшы люд як пра недахрыстаў. Асабліва ж дурылі беларусы расейцаў, што праязджалі па вновпрыабрецённому краю. Гэтак на першае красавіка пад’ялдычылі фрэйляну з Пецярбургу алімпіяду шишкіну ў магілёве, паказаўшы ёй ананасы, найбуйнейшы ў беларускім краі, якіх тут поўна, яшчэ яна тут ухітрылася пабачыць вінаграднікі і упершыню ў жыцці пабачыла гаі аліўку і валоскіх арэхаў ценя вербаў з яварамі а расійскаму папу чыноўніку пятру леўшыну у 1801 годзе паказалі шкуркі чорных зайцоў якіх нібы процьма ў ваколіцах копыся жарт выйшаў настолькі ўдалы што ў пецярбургу калі прыдумлялі капыскі акупацыйны герб намалявалі чорнага зайца зялёным полем За савецкім часам э, была нават спроба зрабіць першая красавіка дзяржаўным святам. Праўда, толькі ва ўсходняй Беларусі, што заставалася пад рассеяй. Народным камісарам імпанавалі нямецкія традыцыі. Праўда, гэта быў не вясёлы народны дзень дурню, а кампанія дня смеху. Па паветах і цепшыны гомельчын вазілі пакоі смеху з крывымі люстэркамі. Выяўляю, што за публіка хадзіла туды пасмяяцца у якім 20. -м. Натуральна, рэй быў за віцебскам. У 19 годзе першага красавіка там адзначылі гэтак. Да гэтага дня мы здолелі такі здзівіць землякоў. Сотня мастакоў з малярамі шчыравала ўсю ноч па горадзе, а раніцою перад жыхарамі раскрылася сапраўднае відовішча. Брук пляцаў і вуліц, глухія безаблічныя сцены дамоў і бясконцыя віцебскія платы былі расфарбаваныя ва ўсе фарбы, што толькі былі пад рукою паўсюль былі намаляваныя коні козы пеўні сабакі і людзі яны зіхцелі на фоне пажараў рэвалюцыі гойсалі ў паветры ляцелі да гары нагамі увесь свет перакуліўся будынак сабору на цэнтральным пляцы места быў зацягнуты вялізным палатном якое размаляваў я на ярка-зялёных конях у яблыкі даўгабародыя старыя узляталі ў неба ачышчальны віхор рэвалюцыі звёў усе перашкоды а коні гэта чалавечая мара, маладая і зялёная, як саду кветені, зялёная, як маладая надзея. Людзі, што выйшлі першай красавіцкай раніцай на вуліцы, не пазнавалі свой віцебск. Затое пазнавалі адзін аднаго на тых самых сценах і платах. Моладзь рагатала, старыя дакорліва хіталі галовамі. Да цёмныя ночы хлопцы і дзяўчаты блукалі па горадзе, шукаючы сапраўднага пачуцця. Гэтак апісаў сваю работу ўпаўнаважаны віцебскі камісар у справах мастацтва Марк Шагал. Па апошнім збуйненні БССР пра дні смеху было забыліся. Не да смеху было на шостай частцы свету той, што апынулася за жалезную заслоную. Прыма апрыліс адзначалі да вайны толькі ў заходняй Беларусі, нягледзячы на пост, няўхвальныя позіркі святароў ды паліцыянтаў. Колішні вучань віленская беларуская гімназія Мар'ян Пецюкевіч узгадывал, як гэта было перад вайною. Арганізатарам смеху жартаў і сатыры быў віленскі мяшчанін крышка марголіс, класычны тып сэміта і прытым яшчэ касавокі. Ён абы чым, нават сваім выглядам мог выклікаць вясёлы настрой у клясе нават і ў часе уроку. На прыма апрыліс у школе падымаўся гэткі смяшлівы верхаў, што дырэктар мусіў перапыняць заняткі. А нам таго толькі і трэба. Цэлымі клясамі дзеўкі з хлопцамі шпацыравалі па вільні. Дзяўчатам дарылі кветкі, ад раніцы пазбіраныя ў панарах. Кавалеры таксама частавалі дзяўчатак пернікамі і спаборнічалі адзін перад адным, каб вызначыцца перад паненкамі ў жартах. Грышка Марголіс тут быў спрытнейшы. Рыдоўская мова ён не ведаў, відаць, ягонай роднай была расійская, а таму і жартаўлівыя сказы выслаўляў па-расійску а Васіль Станкевіч, на якога заглядаліся дзяўчаты, вясёлы і бестурботны хлапец, які ўмеў музыку рабіць на чым заўгодна, ніякая мова не ведаў апрача беларускую. Станіслав Станкевіч быў родам за шмяншчыны, дык ён усё нейкія покаскі па-польску распавядаў. Гэтак усе разумеліся і дружна смяяліся. Пасля Сталіна першая красавіка ізноў вярнулася. Праўда, не як еўрапейскі дзень дурняў і не як рымскі прыма апрыліс, а як студэнцкі капуснік, як адхлання для савецкіх людзей. Школьнікі абавязкова стараліся разыграць адзін аднаго старымі жартамі, а ў цябе спіна белая і гэтак далей. У гэты дзень дыктары радыё тэлевізіі ад самага світанку спрабавалі жартаваць у ранішнім эфіры а над вячоркам паяснічалі майстры арыгінальнага жанру нічога трывала з таго не выспела смурныя людзі як зазвычай спяшаліся на працу пасля адстойваць чэргі па харчды гарэлку затым спяшаліся па цёмных вуліцах да хаты каб спажыць набытае апошнімі гадамі ў карагодзе старых новых ды адноўленых святаў прыма апрыліс згубіўся. Забыты ягоны пачатковы сэнс недзе расцярушыліся колішнія пачуцці. Аднак ён вернецца, мо калі ў нас адродзяцца нашчадкі палімонаў ці калі гарады ізноў патрапіць у рукі мастакоў, але вернецца абавязкова, бо цэрэра маці, што навучыла людзей рабіць дзяцей, ды сеяць збажыну, не смяротная. І яе навукі ніхто не адменіць. Сергей Харыўскі выбраў з гістарычных кніжак прыклады таго, як у Беларусі адзначалі дзень першага красавіка, прыма апрыліс у рымскай традыцыі. Гэтаксама да савецкіх часоў яго называлі і ў нас. Не стану пагаджацца з думкаю, што гэтае свята абавязкова вернецца, бо, як ужо сказаў, падобны характар мае наша ўласная купальня. Апроч таго ёсць і ментальныя прычыны сутнасць гэтага свята ў жорсткіх часцяком эратычных жартах, якія зусім не абавязкова мусяць выклікаць усеагульны смех. На нейкім ангельскім інтэрнетаўскім сайце з нагоды Фулсдэй змешчаны мульцік. Адзін дзядзька частуе другога коктейлем. Той радасна выпівае, пасля кідаецца да прыбіральні, гучыць моцны выбух, усе рагочуць. Няйначай гэта быў коктейль Молатава. Мне здаецца, у нас на такое толькі сцепанулі б плячыма. Хоць дапускаю, што гэта вынік цяжкая савецкая спадчыны, калі ў літаратуры і ў сатыры панаваў канфлікт добрага з лепшым, а чорны гумар хадзіў у вусных пераказах. Девочка ў полі нашла пулямёт, больше ў дзірэўні ніхто не жывёт. Праўда, уласна беларускіх такіх пэрлінаў беларускамоўных, я не згадваю. Падобна, што найбольш адэкватным люстэркам нашага гумару ды іранізму стала паэма пра лысую гару. Але ж ейны гумар вельмі спакойны, не экстрэмны, сялянскі. Што да амаль абавязковага эратычнага характару арыгінальных першакрасавіцкіх жартаў ды шкодніцтваў, дык і гэтая рыса ідэальна ўласцівая нашаму купальлю калі моладзь натоўпам кідалася ў начны лес на пошукі адной на дваіх асалоды, якую нехта дасціпны увасобіў у вобразе папараць кветкі. Застаецца дадаць, што ад пачатку красавіка да пачатку чэрвеня не так і шмат часу, усяго тры месяцы. І гэтая адлегласць вызначае беларускую спецыфіку на тле заходнеееўрапейскіх уцехаў. Цікава, што першага красавіка нараджаюцца тыя, хто быў зачаты на купальлю. Добрая нагода для тоста за еўрапейскую інтэграцыю з Беларусі. Острая брама